Plastae pilcoi contra la malabundezzo de aquo. Milionoi da etai plastae pilcoi en aquo reservuioi. Cio aspectas spectacletze, tio protectu en la de varmego plagata Californio la malabundan trinc aquon. Esploristoi pruvas, la metodo de ombrae pilcoi vere funccias, sub certae circunstanzoi. La multiara secezzo en Californio nascis ideon, ciu iela unua vido estas curiosa. Por protecti la reservo in de trinc aquo, ecte la iaro 2015, quin, sur la suprajo de la plei granda aquo reservuio de Los Angeleso, nalgas prescau cent milionoi da nigrai plastai pilcoi. Ili protectu la aquon contrau en radiado de suno, cae tiel certigu la trinc aquan qualiton. La priombrado estas necessa, char oni aldonas alla malfermai aquo reservuioi cloron por conservado. Sub en radiado de suno, tiu cloro povas reagi cun aliae substansoi en la aquo, cae tiel producti cancerogenaen substansoin. Crome, la ombro donai pilcoi reductu la crescadon de algoi. La pilcoi havas anca positivan crom efficon. Ili reductas la vaporigion de la aquo reservoi. La pilcoi consistas el la plastaggio polietileno. Ili estas interne cavai, cae havas diametron de dec centimetroi. Optice ili similas per tio al la buntai plastae sferoi en pilco baneio. Cunda differenzo, che ili estas nigrai. Cio iela unua vido aperas contrauproductiva, Tio estas bone pripensita, ciel tion priscribis ceo-physicistino en blogaggio. La nigrae pilcoi absorbas la sunlumon lumon, ne tralassas ultraviolan radiadon. Alifranche pli helae coloroi tralassus pli un sunlumo au reflectus gin, cae tiel ili ne plenumus sian celon ciel ombro donantoi. Crome la nigrai pilcoi, pro sia tavoliso, el industria fulgo, estas pli forticai, cae ne estas tiel rapide detruatai de la ultraviola lumo. Dum plastagioi estas mondvaste consideratai ciel problemo, en Californio ili estu parto de la solvo. Tiel ne mirigas, che la metodo ancal provocas criticon. Unu problemo consistas el tio, che la nigrai pilcoi varmegigias. Tiel povas formigi varmai tavoloi sur la aquo, ciui accelas la crescadon de bacterioi. Crome oni timas, che la plastai pilcoi povus mal absorbi da magia in substanzoin alla aquo, ecce se la tavolisa materialo estas priujata kiel secura por nutrajoi. Ciula ombro pilcoi vere plibonigas la aquo qualiton, tio ancora ne estas provita. Sed estas clare, che ili reductas la vaporigion, kial ili estas tre popularai en Californio, kie ciam de nove aperas manco de trink aquo. La ombro pilcoi unu flanque helpas spari aquon, set ilia productado ali flanque consumas aquon. Porce la pilcoi, tiu rilate al portu positivan bilanson, por la medio, la pilcoi devas resti en la aquo dum almenau du jaroi.